1710 рік квітня 5-го з Бандер. Конституційні пакти Піліпа Орлика, новообраного гетьмана війська Запорозького з його присягою. Договори і постановлення прав і вольностей військових, межі ясновельможним його милостю паном Філіпом Орликом новоізбраним войска запорозького гетьмана і межі генеральними особами, полковниками і тим же войскам запорожським з повною з обох сторон обрадою, утверджений і при повній елекції формальною присягою от того ж ясне вельможного гетьмана потверждене року Рождества Христа 1710 місяця апреля дня 5. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Бога во Тройце Святой Славимого, нехай станется на века, века помную войска Запорожского и всего народу малороссийского славу и памятку. Дивный и непостижимый в судьбах своих бог, милосердный в долготерпении и праведный в казни, яко всегда от початку видимого всего света, направ нам правосудие своего, своего морели, Едные панства и народы возвышают другие за грехи и беззаконие смирает, едные порабощает, другие освобождают. Едные возносит, другие низвергает. Так и народ валечный стародавный козацкий, прежде всего именованный Козарский, перш превознесел был славою несмертельную, обширным владением и отвагами рыцарскими, которыми не только окрестным народом, лечь и самому восточному панству на море и на земле страшен был, так далеце же цесарь восточний, хотячи он і себе вічні примирити, сопрягал Молженским союзом сынове своему дочку Кагана, то есть князя Козарского, потом славимый во вышних тоже праведный судья Бог, за умножившиеся неправды и беззакония, многими казнями наказавший тот народ козацкий, понизил, смирил и ледва не вечную руины не звергнул на остаток военным оружием державе польское через Болеслава Храброго и Стефана Батория королей польских поработил. И любо недомыслимый и непонятный в правосудии своем Бог, наказуя, наказал сородных павших предков, нечисленными плягами, однако не до конца прогневуючися, не вовеки враждуючи, а хотячи на первую свободу помянутый народ козацкий с тяжкого на тот час панования польского выправдаты, воздвигнул ревностного православия святого Отчизни прав и вольності войсковых, стародавним оборонцу, валечного гетмана славной памяти Богдана Хмельницкого, который помощью его всесильную, непреодоленным пособием наяснейшего короля его милости шведского, несмертельной и вечно достойной памяти короля X, исполненным и способствуем панства Крымского и войска Запорожского оружием, и своим благоразумным промыслом, працами и отвагами вызволивши с полского подданства войска Запорожское, и народ порабощенный и утесненный малороссийский, поддался с оным добровольно под самодерж... самодержавную руку велика государей, царей и великих князей, повелителей российских, надеющихся же обовязков своих в договорах и статьях изображенных и присягою стверджених. Государство Московське, яке, яко з нами єдиновірне, додержить і вічне войско Запорозьке, і народ вольний, малоросійський, при правах і волностях ненарушимо під обороною своєю заховають. Лечь по смерти славной памяти того же Гетмана Богдана Хмельницкого, где то же государство московское многими изобретенными способами усиливало права и вольности войсковые, собой подтвержденные, натвердите до конца, раздрушите, а на народ вольный казацкий, собою никогда не завоеванный, невольничье ярмо вложите, тогда клекрот войско запорожское в том насильство терпело, телекрот принуждено было кровью и отвагами целости праве вольности своих броните до которых обороны сам Бог Мститель поспособствовал. Напоследок, когда уже свеже теперь, за гетманство славной памяти небожчика, ясневельможного Иоанна Мазепы, помянутое государство московское, хотячи свое зло намерение, скуток привести, а воздающее злая, возблагая, во место вдячности, респектов – за так многие верные служби і ронення на оних до остатнього знищення кошти і утрати, за нещасление отваги и военные кровавые працы, хотела непременно казаков в регулярное войско перемінити городи і область свою, одобрати права і вольності військової поламати. Войско Запорозьке низовое искоренити, і ім'я Твоє вічно згладити, чого явні были і под сие время суть знаки, доводы и початки. Тогда при речевой славной памяти гетман ясневельможный Иоанн Мазепа, подвигнувшийся правдивою ревностью и целостью отчизны, прав и вольности войсковых, а желающие усердным желанием за дни етманского совладения видите и по смерти своей векопомную имени своего памяти заставите ту ж отчизну, милую матку нашу и войско запорожское городовое и низовое не только в ненарушимых лечь и расширенных и размноженных вольностях, кветнущую и изобилующую, отдался в непроламанную оборону наяснейшего короля его милости, шведского короля 12-го, 12 особливим Бога всемогущого промислом, з войсками своїми, вступивши в Україну. Последующие и наследующие антицессора своего славной памяти, валечного гетмана Богдана Хмельницького, котрий з найяснішим королем шведським, його королевському величеству, с именитым дедом, королем десятым, единомыслием и промыслами военными в высвобождению отчизны своей от польского на тот час тяжкого подданства, согласуючися не меншую мель в замыслах своих помощь от разорвания сил польских стягуючися. І хоч от я судьбы Божией, так ревностного небожчиковского намерения за опачным отменой фортуны военной поводом не только не исполнили речь и самого тут в Бандере декретом смертельным прикрыли. Однако осиротелое по смерти своего перствующего рейментара войска Запорожское, не отчаивающийся желаемой себе свободы, а полагающий столую утность в помощи Божией, в протекции наяснейшего короля его милости шведского и праведной нашей справе, яка всегда обыкла триумфоватая на по партии оны и для лучших войсковых порядков и поводу постановилась общую генеральную старшины обрадою, последующей и согласующей в том воле найяснішого протектора нашого королевского величества шведского, избрати себе нового гетмана, на которое избрание, назначивши термин, где на приличное тому акту елексіальному місті під Бендером в в общую раду с предводителем своим паном Константином Гордієнком, атаманом Кошовим, совокупилася, тоді всі сполне з старшиною генеральною і з послами от войска Запорозького, Низового, у Дніпру, застаючого, знесшися по давним обыкновениям і по правам войсковым, избрали себе вольными, единостатными голосами за гетьмана его, милости пана Филиппа Орлика, достойного той гетьманской чести и могучего при помощи Божией и при протекции наиснейшего королевского величества шведского, высоким своим розумом и искусством, уряд тот гетманский под сее время трудное, тяжкі двигати, управляти і у інтересах отчизни малоросійська радіти і радіти. А поневаж прежні гетьмани войска Запорозького, застаючи под самодержцами московскими, привлащати себе дерзали надслушность и право самодержавную владгу, которые были значнее над Вероделили давние порядки, права и вольности восковые, не без народной тяжести. При этом мы, генеральная старшина, тут притома, и мы, атаман Кошовий, з войском Запорозьким, запобігаючи вперед такому безправію, найбарзей подсей до того дела погодный час, – когда то ж войско Запорозское не для чего іншого под протекцию найяснішого королевського величества шведського удалося, і тепер оно крепко і непоколебимо держиться тільки для поправи і подвігнення э, упалих прав своїх і вольностей військових договорили, постановили с ясневельможным его милостью паном Филиппом Орликом, новообранным гетьманом, аби не тільки його вельможність за щасливого гетьманського свого володіння, всіх тих, тих тут последующих пунктах изображенных, а собою по присяжных договоров и постановлений ненарушимо додержал лечь і за інших вперед будучих гетьманах войска Запорозького, чтоб вони непременно заховані і содержаны были, которые так все в себе имеют. Ас! Поневаж меже тремя добродетелями богословскими вера первенству, тогда в первом всем пункте о вере святой, православной, восточного исповедания, дело надлежит начаты, которую яко раз народ валечный, козацкий, завладение еще каганов козарских от столицы апостольской Константинопольской просвящений застал. Так и теперь непорушимо в оний, триваючи. жадным и неверием никогда не колебался. И не тайно, то есть же славной памяти Гетман Богдан Хмельницкий с войском Запорожским не за что інше, опроч а прав и вольности войсковых, унялся и праведную против Речи Посполитой Польской воздвигнув войну, тільки, во-первых, за веру святую православну, яка рожними тяжестями насильствована була від власті польської до унії з костелом римським, а по іскорененні і невір'я з отчизни нашої не для чого іншого з тим же войском запорозьким і народом малоросійським в протекцію государства московського удався. и добровольно поддался только для самого единоверия православного. Зачем теперешний новообраний гетьман, когда Господь Бог крепкий и сильный в бранях, пособить счастливым оружием наяснейшего короля его милости шведского, освободить отчизну нашу, малую Россию от невольничего ярма московского, Ні, ти повинен бути, во-первых, стара, старатися і крепко. Застановлятися, аби жадна іноверія в малої Росії, отчизну нашу, ні от кого не була впроважена, котра, якщо би где, чи то тайно, чи ли явно могло показатися, тоді владою своєю должен буде оне скореняти проповідатися і розширитися, оному не допускати. Іноверцям служити на Україні, а найбарзій зловерію жидовському не дозволяти і на то все старання ложити. Жеба єдина вера православна, восточного сповідання під послушенством святейшого апостольського фрону Константиноп... Констант... Константинопольського вечно утверждена була із помноженням хвали Божої церкві святих, а свідченням в науках визволених синов малоросійських розширялося, і як окрин в тернії межі окресними неверними панствами процвітала. Для більшої зас поваги первоначального в Малоросії престола митрополитанского Киевского и для снаднейшего дел духовных управления имеет той же ясно-вельможный гетьман за высвобождением отчизны от Ига Московского справити у столицы апостольской Константинопольской эксаршескую первобытную власть, чтоб щоб через тое обновилася реляция и послушенство сыновское до помянутого апостольского Константинопольского фрону, от которого проповедью евангельскую вере святой кафолической просвещена, измоцана, быты удостоилася. Веді, яко всякое панство целостью границ ненарушимую состоится и утверждается – так и малая Россия, отчизна наша, же в своих границах пактами от Речи Посполитой Польской, от наиснейшей порты и от государства Московского сверженных, наиборзей в тых, которые по реку Случ за гетманство славной памяти Богдана Хмельницкого, от той же Речи Посполитой Польской, области Гетманской и войскової поступленої, вічне отдані, пактами обворовані, зостали, не была зігвалчена и нарушена, имеет отое, если вельможный гетьман при трактах наиснейшего короля его милости шведского, стара, старатися и крепко, сколько Бог силы и розуму пошлет, застановлятися, где будуть належати, а найпаче суплякувати отое до найяснішого має- маєстату його Королевского Величества Шведского, яко оборонца и протектора нашего, чтобы Его Величество не допускало никому не только прав и вольности, лечь и границ військових надвержати и себе привлащати. Надто повинен бути той же ясновельможний гетьман по сконченню, дай Боже, щасливом війни упросити у Королевского Величества Шведского такого трактату, чтобы Его Величество и Його суксесорові найясніші королі шведські вічні протекторами України титулувалися і самим ділом заставали для більшої крепості отчизни нашої для заховання оної цілості в правах, наданих і границях. Так теж і отой должен бути ясневельможний гетман до найяснішого королівського маєстату стату суплякувати, аби у трактатах Его Величества с государством московским было то должно, чтобы яко невольников наших на сей час в государстве московском найдущихся, найдующихся по скончению войны нам свободным возвращено, так и все подчиненные в нынешнюю войну в Украине шкоды нагороджено і слушне от Москвы пополнено. а особливо тое просити старатися у найяснішого королевського величества повинен, жеби невольников наших в панстве его ж величества заставящих, всех своб свобожено и нам возвращено. Поневаж нам всегда презнь суседское панство крымского есть потребно. Глаголь. Поневаж понимаешь, нам всегда пресен соседское панство Крымского есть потребно, от которого помощи не раз войско Запорожское до обороны своей посяга засягало. Тады или по сей час возможно будет иметь, если вельможный гетьман у наистейшего пана его милости Крымского через послов стара, старался о отновлении давнего с панством Крымским братерства, коллегацией военной и подтверждение вечной приязни, на которую би впред окрестные панства, заглядывающиеся не дерзали порабощение себе Украины желаты, и он в чем кол век насильствовати. По скончению за с войны, когда Господь Бог пособит при желаемым и помыслам нам покою новобранного гетьману на своей осесте резиденции, тогда крепко и неусыпно постерегать от того, должности и уряду своего, обов'язан будет абы ни в чем з панством кримським приязни и побратимства не нарушалися через своевольных и легкомысленных з нашей стороны людей, которые быкли не только соседскую згоду и приязнь лечь, и союзы мирные рвати и раздрушати. Добро. Войско Запорозьке низово, яка, яко несмертельную себе славу многими рицарськими отвагами на морі і на землі заслужила, так і не меншими наданнями обогащено було для общего свого пожитку і промислів. Лечь кди государство Московське, винаходячи різних способів до утиснення і знищення онова, построило на власних військових ґрунтах і угоддях, то городи Самарські, то фортеці на Дніпре чим хотячи в промислах рибних і звіріних, тому ж війську Запорозькому низовому перешкоду учинити. незносную шкоду праволомства и утеменжение учинила. На остаток гнездо войско войсковое сечь Запорожскую военным наступлением разорила. При это по скончению, дай Боже счастливом войны, Є тепер помянутое войско Запорожное, Запорожское тих грунтов своих и Днепра от насильства московского не чист и не увольнит. Повинен бути ясневельможний гетьман при трактуванні найяснішого короля його мілості Шведського з государством московським опокою отоє старатися, щоб Дніпро від городків і фортець московських також і ґрунта військовий від посессии Московской очищены и до первобытной области войска Запорожское при, привернены было, где впредь никому они фортець строить, ані городков фундувати, ані слобод осуджувати, ані яким же колвек способом тих воскових угодій опустошити, не тільки не має, якщо можна гетьман позволяти лечь і до оборони оних пов'язан будуть войску запорозькому низовому всякую помощь чинити. Єсмь город Терехтеміров, поневаж здавна до войска запорозького низового належав і шпиталем онова називався, тоді і тепер за освобождением, дай Боже, отчизни от московського подданства, мієтеся вельможний гетьман тот же город войску запорожському низовому за всякими угодями и с перевозом на Днепр там застаючим привернути шпиталь в оном для старинних зубожалих і ранами скалечених козаков коштом військовим построїти і отколь меет им быты пища, одежда, промысел. Также Днепр увесь с горы от Переволочной вниз перевоз Переволчанский, самый город, переволочную с городом Кірібердою і ріка Ворсла з млинами в полку. Полтавском знайду ючимися. І фортецю кодацьку з приналежностями. Повинен буде вельможний гетьман і понем, будучи уряду того гетьманського наследники, ведлух давним прав і привілеїв. При Привойську, Запорозьком заховати, нікому з власти духовної і світської не допускаючи і не дозволяючи Єзов там, на Дніпрі, від переволочної вниз забивати і строїти, станов і рибних ловлів заводити, особливо в полю, реки, речки і всякі прикмети аж по самий очаков не до кого іншого. Тільки до войска Запорозького низового вічними часи міють належати. Зело. Если в панствах самодержавных хвалебный и состоянию публичному полезный заховується порядок в том, порядок же завше як в бою, так і в покої, в общем о- отческом добре приватні і публічні обиклі отправитися ради, в которой і саме самодержці притомністю своєю, продукчуючи не возбраняется соизволение своє под общее министра своих и советников здание и ухвалу подлягати. А чому ж в вольному народі таковый збавленный порядок не мел быть и захован, который любо войску запорозьким при гетьманом перед цим відлук давним праві вольностей непременно содержался, однак, где некоторые войска до запорозького гетьмани привлащивши себе незлушне і безправне самодержа... самодержавну владку, узаконили самовластям таке право. Так хочу, так повеліваю. Через якого самодержаві гетьманському урядові неприличне уросли многие в отчизне и войску запорожскому нестроения прав и вольности разорения, посполитые тяжести, насильные и накупные урядов восковым распорядження, легкої старшини генеральної полковникові значного товариства поважніє. При этом мы, генеральная старшина, атаман Кошовий і все войска Запорозьке договорили і постановили з ясновельможним гетьманом при Алексі його вельможності такое право, которое имеет бити вічним войску Запорозьком, заховано аби в отчизні нашої первенствуючими були советниками генеральної старшина так респектом урядів їх первоначальних, яко і уставичною при гетьманам резиденції, по, по них зис обиклим порадком. Последуючі полковники городові, подобних же публічних советників характером, почтено нехай будуть натиску з кожного полку по одной значної, старинної, благоразумної і заслуженої особі мають бути до общої ради генералі советники за согласием гетьманським избранным, за которыми всеми генеральными особами, полковниками, генеральными советниками должен будет теперешний, если вельможный Гетьман и его сукцессорове о целости отчизны, о добре оны посполитом и о всяких делех публичных ратися, ничего без их соизволения и совета приватную свою владгу не зачинати, не установляти і в скуток не приводити. Для чого тепер при Олексії Гетьманській і нагласно всіх обрадою ухвалою назначаються три генеральні в кожному року ради, имеющиеся в резиденції Гетьманської отправ, отправувати. Перше – о Рождестве Христовом, друге – о Воскресении Христовом. Третье о покрове Пресвятой Богородицы, на которой не только панове полковники з старшиною своєю і сотником, не только за всех полков генеральные советники лечь от войска Запорожского низового для прислуховування ся і совєтання посли имеют і повинні будуть за присланням к себе от гетьмана ординансу прибути, нічого назначеного терміну не ухиляючи, где что колвек будет от ясновельможного гетьмана по общей обрада предложено о том всем благос- благовестно, без жадных приватного своего и чужого порядку респектов, без душегубной зависти и вражды советовать обязаны будут так далеце, бы ничего не было в тых радах уближне, уближением чести гетьманської з публічною отчизни тяжестю і разорением, а не дай Боже і погубою. Если бы зась опроч тих вишрічених до Генеральної ради назначених термінів притрафлялися які публічні справи скорого управління исправления, отправления потребуючи, тоді, якщо вельможний гетьман Моцін і волен будуть за обраду генеральної старшини такові діла, повагу своєї гетьманської управляти і відправувати. Також, якщо б які письма приключилися за, з заграничних посторонних панств до ясновельможного гетьмана ординованные, тады он и имеет его вельможность генеральной старшине об'являти і ответи, які відписуватимуся, освідчити, не утаювачи перед ними жадних кореспонденцій листових, на заграничних і тих, які можуть целості очисти добро посполітому вредити а żeby скутечнейшая была в секретах и публичных радах междуусобно, если возможно, гетьмана, старшиною, генерального з полковниками, генеральними советиками по фалость, повинен буде кожен з них при обнятті свого уряду на вірність к отчизні, на зичливість коєрементарові своїм, своєму на заховання повинності своїх, які кольвек до уряду чого, чого належать, належатимуть. Формальну присягу відлук роти публічні ухваленої виконати. И если бы что противного здорожного правам и вольностям войсковым вредительного и отчизне неполезного усмотрено было в ясневельможном гетьману, тыды, вся старшина генеральная, полковники, генеральные советники моцно будут вольными голосами, чьи-то приватні, чи ли кога нужно і неотволочна потреба укажет публічно раді його вельможності виговорити і о нарушенні прав і вольності чистих упомянутися без убліження и наименьшего повреждения высокого рейментарского гонору, у які виговор не имеет, якщо вельможний гетьман уражатися и помсти чинити, овшем розвращене і справити старатимеся. Особливі генеральні советники, кожен з них своєму полку, з которого на радіство і силен будуть совокупні з паном полковником городовим постерігати порядків іони і общим советом управляти, застановлюючися на закривди і тяжесті людські. А як генеральна старшина, полковники і генеральні советники повинні бути вельможного гетьмана в должном меті і мети почитанні належної, належати йому виражати, виражати, виражати гонор і вірно давати послушенство, так і сімельможному гетьману взаємно шанувати оних і за товариства, і не заслуг, слуг, і пристоятелі роботних надлежить, надлежить консервувати, не принижаючи їх умисля для поніження особ до публічного, неприличного, непоносного перед собою стояння, опроч того, де потреба, потреба укаже. Зело Если бы кто с генеральных особ полковников, генеральных советников, значного товариства и иных всех войсковых урядников на той самой черні чи то гонор гетьманский дерзнул образити чи в іншому якому ділі провинити тоді такових проступків, сам якщо вельможний гетьман приватною своєю помстою і владою не вміє карати лечь на суд військовий генеральний таковою справи, чи то кримінальною, чи некримінальною повинен буде здати, у которого який нелицемерний і нелицезрительний подет декрет, такий должен всяк проступний понести. Теж генеральні особи при боку гетьманському резидуючі. Всякі справи скави, які до чого чину і повинності будуть належати, мають, якщо вельможну гетьману доносити і декларації відбирати, а не слуги приватної домови, котрі до жадних справ, докладів і діл військових не повинні інтересуватися і по силах найменших в інтересах військових відправувати. Поневаж перед цим войску Запорозьким завжди бували подскарбі генеральні, які скарбом військовим, млинами і всякими до скарбу військово належачими приходами и повинностями завідували іонами за відомим гетьманським шафували. Тоді і тепер таковий порадок общим договором установлюється і непременно узаконюється, або за увольненням дасть Бог отчизни нашої з ярма Московського, увагу гетьманської і созволенням общим, был обраний по скарбі генеральний чоловік, значний і заслужений маятный и благосовестный, который бы скарб войсков в своем дозоре мел, млинами и всякими приходов, приходами войсковыми заведовал, и он и на потребу публичную войскову, а не свою, на свою приватную, заведомом гетьманским оборочал. Сам зас, если вельможний гетьман, до скарба військового і до приходів, до оного належачих не має належати і на свій персональний пожиток употребляти, довольствуючи своїми оброками і приходами на булаву і на особу його гетьманською належачими, яко то індуктою, полком гадяцьким, сотнею Шептавською, добрами Почеповськими і Оболонськими і іншими інтратами, які які здавна ухвалені і поставлені на уряд гетьманський больш зас єсте вельможний гетьман маєтності і добр військових не вміє самовласно себе привлащати іншим мені в войску запорозькам заслуженим і найбарзеї черницям, попам, вдовам, бездітним урядникам, посполітам і військовим мелким, слугам своїм гетьманським і особам приватним для респектів, яких же колвек не роздавати, а не тільки до Богу гетьманського подскарбій генеральний поприсяжний для дозору скарбу військового міє ізбратися і де резиденція гетьманська утвердитися, там зоставати леч і в кожному полку. Два подскарбі також поприсяжні люди значні і маєтні, общі полковника старшини, військової і посполіти ухвалою повинні знайдуватися, котрі би о полкових і городових приходах і посполітих поборах знали вони в своєму завідуванню і шафунку мілі і кожного року порахунок себе чинили, які полкові подскарбі имеющие релацию до генерального подскарбівого, должны будуть в своїх полках о належащих до скарбу військового приходах знати, оне відбирати і до рук генерального подскарбівого віддавати. Панове полковники зараз не повинні також інтересуватися до скарбів полковних, контентуючися своїми своїми приходом і добрами на уряд полковничі належачими. Іже, як у всяких в отчизні і войску запорозьком порядков, по должности уряду своєго, мієт, якщо вельможний гетьман постерігати, так найбарзій повинен буде і на тоє пильне і неусипне меті око, жебо людям військовим і посполітим. збитічні не чинилися тяжесті, налоги, утеменжения и сдырства, для которых они, остановившие жилища свои, обыкли в прочку идти в заграничных панствах спокойнейшего, легчайшего і помисленнішого шукати себе пом- помешкання. Зачим, аби панове полковники, сотники, атамання і Всякі військові і посполитые урядники не важилися панщизн і работізм своїх приватних господарських козаками і посполитими людьми, тими, які ані на уряд їх не належать, ані під їх персональною державою зостають. Отбувати докошення сінь, збирання з полі пашень і хачення гребель примушати. В одніманню і твалном купленню ґрунтів насилля чинити, заледа яку вину до вісії худоби лежачою рухомою обнажити ремесников безплатежно до дел своїх домашніх приневолити і козаков до посилок приватних заживати. Повинен буде того, якщо вельможний гетьман, владу своє возбраняти, чого і сам на добрий іншим подручнім себе приклад міє вистерігатися і не чинити. А поневаж всякі на людей верных тяжести, утиски и здырства походят наиборзее от властолюбленных Накупнів, которые не фундующиеся на заслугах своих, а прагнучи несытою пожадливостью для приватного свого пожитку урядов войсковых и посполитых, прельщают сердце гетьманское коррупциями, и он ими втыскается без вольного избрания над слушность и право то на уряды, полковничі, то на інші власти. Прето всеконечно постановляется, аби, если вельможный гетьман жадными, хоть бы наибольшими не датками и респектами никому за коррупции урядов полковничих и інших войскових і посполитих начальства не вручало. І насильно на Оне ніхто не настановляв Лишь всегда, як войсковые, так и посполитые урядники имеют быть и вольными голосами, особливо зась полковники обираны, а по избранию владгою гетьманской подтверждены. Однако таковых урядников элекции не без волі гетьманської отправуватися повинні. То ж право должны будут и полковники заховати и не постановляти без вольного избрания целой сотни сотников и інших урядников для коррупции и яких же кольвек респектів, а для ураз своих приватных не повинны также от урядов остановляти. Вдовы козачі і осиротілі козацькі діти, вдови козацькі жони – без бытности самих козаков, когда в походах або на яких же колвек службах військових знайдуватимуться, жеби до всяких посполітих повинностей не були потягані і вимаганням датків обтяжені, договорено і постановлено. Не менше городам украинским и отоль діється тяжесть же многие сала до них для відбування всяких посполитих провинностей, належачі под рожним державців духовних і світських в посесію подходили, жителі зас їх посполіти в малолюдстві оставшиеся мусять без жадной фольги ті же самые двигати тяжарі, які з помощью оторгнених і одойшлих сел на себе носили. Зачем за успокоєнням от воєнного мятежу отчизны і за увольнением, дай Боже, он от подданства московского, Генеральная имеет быть установлена через избранных на то комиссаров ревизия всех маєтностей под державцями застающих и до уваги генеральная при Гетману Ради подана, на которой рассудится и постановиться, кому годні належит, а кому не належит військове добра и маєтності держаты, и які повинности и послушенство поданське м'ється державцям от поспольства отдавати. Так теж і отоль людям убогим посполитим умножается тяжесть, же многие козаки людей, достаток посполитих в подсусідки себе приймучі, охороняють оних от обиклих їм повинностей к общей тяглости городой и сельской, стекчающихся и купцы маятные, защищающиеся то универсалами гетьманскими, то протекцию полковнича и сотницкою, ухиляются от двигания с полных тяжаров посполитых и не хотят бути помощними в отбуванню оних людям убогим. Прето, якщо вельможний гетьман універсалами своїми привернути не занихає, так подсусідоков, постатних козацьких, яко і купців до посполітих повинності і заборонити оних протекція. 13. Город столичний Київ і іні українські городи з маєстратами своїми во всіх правах і привілеях. слушні наданих непорушимо жебе заховані були повагою с- сього акту елекціального постановляється і підтвердження оних свого часу гетьманської власті доручається. 14. Же посполитым людям прежде всего на Украине наезды и подворы, а козакам проводничество наибольше приносило тяжести, через которые люди до крайнего в худобах своїх приходили знищення. Тоді тепер, аби ті подводи і проводничество вовся були отставлены, і ніхто з приїжджаючих жадно нігде подводи брати, напоїв кормов і датків найменших вимагати отнюдь не важився. Хіба хто в публічних ділях і то за подорожною, якщо вельможного гетьмана буде їхати, то і тому без жадних поклонних датків подвод только дати, сколько в подорожной будет написано. Особливо, щоб жадні особи військові і їх слуги, також же слуги, якщо вельможного гетьмана за приватними делами, а не військовими переїжджаючі, подвод кормов, напоїв, поклонів і проводників отнюдь не вимагали, бо через тое городове розоріння людям бідним знищення наноситься, леч всякий особо великий, мелкий і наймельший за приватним своїм ділом, а не військовим, без подорожною рементарською переїжджаючий должен будет своїм грошем всюди по городах і селах, сусінуватися подвод і проводників не вимагати і усиловне ніколи не брати. П'ятнадцять. Же оренди для плати рокової компанії і сердюкам і для інших е, розходів військових установлені за тяжесть э, посполитую от всех обывателей малороссийских войсковых и посполитых, также и станция Компанейская и Сердюская за рост и утяжение у поспольства почитаются. Прето як оренди, так і помінутна станція повинна бути відставлена і весьма знесена. Отколь за скарб військовий упали на відбування і удовольствування всяких публічних військових же розходів, реставруватися і постановитися, як много по сконченню війни, якщо вельможний гетьман має людей, платних компаній і піхотинців при боку своєм на услугах військових держати, а том на Генеральній Раді обще буде увага і постановлення. 16. Востокротнее люди убогие вопят и ускоржаются же так. Індуктари і їх фактори, якої виїжджі Єрмакові, многі чинять необиклі і нечисленні їм здирства, за которыми з гола невозможно чоловіку убогому свободні на ярмарок появитися малої якої речі для подпартія убогства свого продати, або на домову потребу купити, без платежі ярмарковою, а не дай Боже в вину, якою хоч мало попасти, то з ног до голови от виїжджих ярмаркових ободраному бити прийдеться. Зачем або, аби індуктори і їх фактори от тих тикл товаришів такові ексакції, ефекти, індукти по скарбу військового відбирали, які будуть е, виражені в інтерцизах нічого лишнього від купців, не вимагаючи і людям бідним убогим не менше з лідерства не чинять. Також і веджі ярмаркові, аби повинність ярмаркової, у кого належить, а не у людей у обоги з малою продажею домової або для куплення чего на домову потребу на ярмарок прибилих. выбирали. Справ жадных не только криминальных, але и поточек не судили. И необыклого здирства людям и городові не чинили. Потрапляти в тое будь ясний вельможний гетьман своїм благоразумним радінням і владою, которого і всі в отчизні нестроєння при мудрому исправлению права и вольності військові, непорушному захованию и обороні, договоры за си и постановлення скутечному исполнению поручаються. Які його вельможність не тільки подписом руки своєї. Лечі формальною присягою і притісненням печаті військової ізволив підтвердити. А присяга така, так, так все в себе месть. Я, Филипп Орлик, новоизбранный войско Запорозького Гетман, присягаю Господу Богу, во Троице Святой Славимому, на том ишь, будучи волными голосами по давным правам и бухновениям войсковым за соизволением наяснейшего королевского величества шведского, протектора нашего от генеральной старшины и от всего войска Запорожского, тут при боку его же королевского величества и у Днепра на низу зостаючого через послих особ обраний, оголошений і возведений на знаменитий уряд Гетьманський, Якось є договори і постановлення тут описані є, а з повною обрадою на акті теперішньої елекції межі мною і тим же військом Запорозьким узаконені і утверждені во всіх пунктах, коматах і періодах непременно ісполняти милость, вірність і підчоловіте к отчизні малоросійської, мація, нашей о добре оной, посполитом о целости публичной, о расширении прав и вольности восковых, старания, сколько сил, розума и способов станет мети, жадных факций с посторонними панствами и народами, и внутрь в отчизне на зруйнування і якоїсь он вони заскодження не строїте. Подсилки всякі отчизні правам і вольностям військовим шкодливої, генеральній старшині, полковникам і кому колвік належати, належатиме, об'яти, об'яти, ку годним і заслуженим, заслуженим войску запорозьким особам пошанування і ку всьому старшому і меншому товариству любов. Аку проступним відлук артикулів правних справедливість заховати об'єцую і должен буду так не Боже помоги непорочне сіє Євангеліє і невинне страсть Христова. А то все подписом руки моєї власної і печатю військовою стверждаю ділося в Бандері року. ...1710 апреля 5 дня. Филипп Орлик, гетман войска Запорожского, рукою власною. Печатка прилагається. Оригінал документа R да, да, F. 124 ОП. Опис друга 1710 1710 рік. СПР 12 АРК 212 ЗВ оригінал копія Дляк Україна F 2236 от 2 СПР 10 АРК 415.